Batrochoi geitones. Du batrochoi alleelois e geitnion. En de homen baseian cae tes hodu porro limnen. Hode en hodoe micron hudor echon. Cae de tu en tae limnei para inuntos sateroe metabenae prosauton hina kai amenonos kai asphalesteras diaites metalabei ekeinos uk epeiteto legon dus apospastos echen tes tu topu theias, heos hu sunebe hamaxan de pariusen thlasai auton hu to kai ton anthropon hoi tois faulois epite deumasin endia thanus in apolumenoi prin e epita calionan trepestai